konzumiranje seks stimulanasa. Viagra. Maksimalno izbjegavati zbog štetnosti. Onaj ko ima potrebu zatim, prvo nek uzima ili pokuša to riješiti na prirodan način. Ako ne može popraviti to na prirodan način, onda obavezno konsultovanje doktora. I ne igrajte se, vi ste mladi, a ja imam znači povjerljive izvore, imam prijatelja koji ima apoteke, kaže najviše ljudi koji kupuju Viagru jesu srednjoškolci. Nemojte se igrati sa tim, to je znači štetno za zdravlje, štetno za srce, štetno za jetru. Znači prva stvar čovjek to treba pokušati, ako ima potrebu za tim riješiti na prirodan način, ako ne, onda prije, prije nego što počne konzumirati te stvari konsultovati doktora i to muslimana povjerljivog. Ne otiš nekome ko i on dnevno osam viagri tresti i kažeš, doktore, mogu gledati viagru, pa kaj, biš mali, ja osam dnevno gruham. Tu kod mu doješ, kažeš, doktore, e, valja, ali ta u njega mali u džepu stoji. I on kaže, nemoj sine, ti pušiti, ja ću sam mjesto tebe. Normalno niješ takvog pitat, taj čovjek, razumiješ, ne, ne zaslužuje diplomu koju nosi. Pitaš muslimana, povjerljivog, čovjek koji zna svoju struku.